եւ բեմը կյանք, Տարբերությամբ սակայն, որ կյանքի սխալները կարելի է սրբագրել բեմում, բեմի սխալներն ահա կյանքում սրբագրել չի լինի։ Բեմի սխալները կարող են առավել ճակատագրական դառնալ սերունդների համար։ Արվեստի մարդու հետ իմ հանդիպան եզրահանգումը մոտավորապես այսպիսին էր. Չմոռանամ, մեկ էլ բոլոր կոչումներից առաջ եւ հետո մարդ մարդ ինքդ քեզ համար, քո շրջապատի համար, քո երկրի ու քո հայրենիքի համար, մարդուն վերաբերող Աստծո ծրագրերն իրագործելու համար։ Բարեկամներ Միքայել Պողոսյանի հետ Արագաստի զրույցում լսեցեք այն ամենը, ինչի մասին հասցրենք խոսել 20-25 րոպեի ընթացքում։ Իր ծննդյան տարեդարձին Այցն Արցախ նախապես ծրագրված չէր, թվում է, այն սահմանված էր յենթագիտակցորեն։ Ինչ խոսք, ինձ համար ամեն այցը հրաշքի նման մի բան է, կանզի տարիների ընթացքում այս հովն ու ջուրը ոչ միայն արմատներով դարձել են ինձ համար հարազատ, այլ ես ստեղ ձեռք եմ բերել այն ամենը, ինչ որ չկա, ասենք, նույն Հայաստանում։ Ստեղ կա մի ինչ որ էներգետիկ աուրա, որտեղ ես պետք է անկեղծ լինեմ, մաքրվում եմ կարծում եմ Ղարաբաղը մի չափանիշ է դարձել ամեն մի հայի համար, որ մեր իրականության մեջ կարող է եւ այսպիսի տարածության մեջ լինի այսպիսի մտնոլորտ, որտեղ մարդիկ արժանապատվորեն գնահատում են ամեն մի հողի կտորը, ամեն ձերկբերումը, որովհետև այդպիսի թանկ գնով ձերկբերված մի խոսքով պետքա գնահատել են ինչ որ ունես Կարծում եմ նաև արմատ ունեք Արցախում։ Արմատներով Արցախ։ Անշուշտ, իմ հայրը Մեջենից է, հա, իմ արմատները գալիս են հենց Մեջեն գյուղից, Կապուղունց ձորը, Պողոսյանների։ Այնպես որ իմ հայրը ցակումով այդտեղից է հա, անցել ամբողջ հայրենական պատերազմը, նվիրյալ է եղել մի խոսքով մի անznավորություն, որը հավատարիմ մնաց իր արմատներին, իր պապերի կանչին։ Ես էլ երևի ինչ որ միտեղ դա ամեն ինչի շարունակողն եմ։ Ունեք հայրական տուն Մեչենում։ Կա։ Եվ ինչ հաճախականությամբ եք այցելում։ հա-? Չէ, շատ հազվագյուտ, ավելի շատ եղբայրս է եղել, հենց վաղը մեկնում եմ էլի մեջ են։ Իդեպ շնորհավոր ձեր ծնունդ այսօր ձեր ծննդյան հերթական տարեդարձն է։ Այո, շնորհակալ եմ, ինձ համար մեծ երջանկություն է, որ իմ օրը սկսվեց Գանձասարում, իմ մտերիմ ընկերների Ուղքին Տեր Գրիգորը իմ 49 տարվա ընկերն է, նույնպես Պարքև Սրբազանը, որոնց հետ ես մեծացել եմ, ու այսքան տարիների ընթացքում մենք կողք կողքի ամեն մեկս մեր ճանապարհով անցել ենք, բայց մնացել ենք միասին ընկեր։ Պարոն Պողոսյան, ունեք երիտասարդության սահմանում ով կարող է լինել կամ կոչվել երիտասարդ, երիտասարդություն երևույթ ունի արդյոք սահմանում բանաձև Ես չեմ կարող ինչ-որ մի ռեցեպտ ասեմ բոլորի համար։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ ամեն մեկը, ամեն մի անձնավորություն ունի իր յուրահատուկ ճանապարհը, որը ինքը պետք է հասկանա եւ իմաստավորվի ընդհանրապես։ Մի օր ինքը պետք է հարց տա, ինչի արարվել ինքը։ Եվ եթե գիտակցումա, որ իրան տրված է ի վերուստ ինչ որ բաներ, նա պետք է կարողանա այդ ամենը ճիշտ մեկնաբանի եւ հետո կիսվի այդ ամեն ինչով։ Երիտասարդները անպայման չի մարդ հասուն տարիքում կայանա։ Ես կայացել եմ օրինակ այն պահին, երբ որ մի քանի հարցի ինքս ինձ պատասխանել եմ եւ հստակ մինչեւ հիմա այդ հարցերին հետեւողն եմ դարձել։ Դե ինչ բանա հայրենիք, ինչ բանա խիղճ, ինչ բանա Աստված։ Եվ ինչքան շուտ փորձես կողնորոշվել այդ հարցերի շուրջ, այնքան դու շուտ կկարողանաս քո համար ճշտես բաներ, որոնք քո անձից առաջ պետք է դնես։ Եթե քո անձը ամենասկզբում է դու դեռ ուրեմն չես կայացել։ Մարդ կայանում այն ժամանակ, երբ որ գիտակցում է, որ այս կյանքում իր շրջապատում կա ավելի կարևոր բաներ, սկզբունքային, որը իր անձից ավելի վեր են եւ կարևոր։ Պարոն Պողոսյան, դուք նախ եւ առաջ արվեստագետ եք։ Զորաբար միշտ երիտասարդ արվեստագետին թվում է, թե ինքը կարող է փոխել աշխարհը։ Կա, չէ՞, այս տեսակը, երիտասարդ արվեստագետի տեսակը։ Հիմա հետ գնանք դեպի ձեր երիտասարդության տարիներ եւ տեսնենք, թե դուք ինչպես եկաք արվեստի աշխարհ, ինչպես եք փորձում փոխել աշխարհը ընդհանրապես ձեր արվեստով, ձեր կերպարով, ձեր զուտ նաեւ մարդ էությամբ շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև ես խոսում եմ այն դիրքից, որ արդեն անցել եմ երկար ճանապարհ։ Մշակույթ արվեստ սկսվել է ինձ մոտ Որ ինձ հարցնում են երբ է սկսել ստեղծագործել, ասում եմ, երբ որ իմ հայրը մայրիկիս ասաց, ես քեզ սիրում եմ, հենց այդ պահից։ Փոքր հասակում սկսել եմ առաջին իմ մոտեցում արվեստին եղել է երկեցողությունը։ Երկում էի, հետո սկսեցի քանդակել, նկարել, դարձա Երևան Քոչարի աշակերտը, հետո ավարտեցի Գեղարվեստի ուսումնարան նկարչական, խեցեգործական բաժին, հետո ինչ-ինչ իրադարձություններից հետո ընդունվեցի Թատերական ինստիտուտ։ Եվ 5 տարի ուսանեցի Տաթևիկ Սազանդարյանի ղեկավարած կուրսը երաժշտական կոմեդիայի։ Եվ վերջի վերջը, երբ որ դու փեշակ ես ձեռք բերում, ամենակարևոր հարցն է, ինչպես պետք է օգտագործես այդ փեշակը։ Եթե պետք է բավարարվես նրանով, որ ինչ որ մի թատրոնում պետք է աշխատես եւ սպասես, ինչ դեր են քեզ տալու, եւ եզրափակվես նրանով, որ ամեն օր բացառնած բեմ, խաղաս այս դերը, այն մյուս դերը եւ վերջ։ Ինչ համար ես նախընտրեցի ուրիշ բանաձև ապրելու։ Ես 20 տարի է ազատ արվեստագետի կարգավիճակում եմ, անում եմ իմ պրոյեկտները եւ դերերը չեն ընտրում ինձ, այլ ես եմ ընտրում այն դերերը, որոնք ուզում եմ խաղամ։ Ես եմ ընտրում ըմբեմադրիչներին, այն կոլեկտիվին, որոնց հետ մտադիր եմ ինչ որ նոր պրոյեկտ անել։ Դժվար ճանապարհ եմ ընտրել, ինչ խոսք։ Բայց դա միակ բանաձևն էր, երբ կարող ես անել այն, ինչ որ կարևորում ես այս կյանքում։ Ինչի եմ ասում, ոչ թե դերերն են քեզ ընտրում, այլ դու որպես անձնավորություն, քեզ ուզող թեմաների շուրջ նոր մտածում ես, թե ոնց պիտի որպես դերասան կամ որպես պրոդյուսեր իրականացնես այդ պրոյեկտը։ Այսինքն ինձ այսօր շարժող ուժը իմ մարդկային տեսակի պահանջներն են։ Հետո նոր գալիս է մասնագիտությունը եւ օգնում է ինձ, որպեսզի ես կարողանամ արտահայտվել որպես անձնավորություն։ Ինչով կարող է իմ մասնագիտությունը փոխել։ Ես միշտ այդ հարցը տալիս եմ։ Լավ, դերասան լինելով հանդերձ ոնց կարող ես այս իրականության մեջ ինչ որ մի բան անես, որ բոլորին շատ անհրաժեշտ է եւ պետք է։ Ես հենց հիմա այ նոր իմ պրոյեկտի շուրջ հենց այդ հարցն եմ ինձ տալիս եւ փորձում պատասխանել։ Դուք նաև թատրոն եք հիմնադրել Երևանի Պետական կամերային թատրոնի հիմնադիրներից եք, որտեղ 15 տարի եք աշխատել եւ ինչքանով եք հիմա հարազատ այդ թատրոնին։ Այսինքն նաև ելի դուք եք ընտրում հանդես գալ կամերային թատրոնում, թե Չէ, կամերային թատրոնում ես արդեն 20 տարի է չեմ հանդես գալիս, դա մի հատ ճանապարհ էր ոնցա։ Մենք մի խումբ տղաներով եւ աղջիկներով հիմնեցինք այդ թատրոնը, թեև որպես շինարարներ, թեև որպես դերասաններ։ Իսկ հիմա այդ ամեն ինչը շարունակում են ավելի երիտասարդ ծերունդներ։ Ես հիմա ոչ մի առնչություն չունեմ այդ թատրոնի հետ եւ հաջողություններ եմ մաղթում միշտ։ Իսկ գոհեք նրանց աշխատանքից ամենայն դեպս մի բան, որ դուք եք հիմնադրել, դուք լումա ունեք հիմնադրման պահից միջև այսօր գործում է կամերայինը։ Եթե հաջողված է, դուք ձեզ շատ լավ եք զգում, եթե ձախողված է, ուրեմն սրտի ծակոց ունեք։ Գիտեք, ոնց անկեղծ ասած, ես վերջի տարիների ընթացքում ներկա չեմ գտնվել ոչ մի ներկայացումների, կամերային թատրոնի, մենայն դեպս եթե ինչ-որ մի արժանի բան լիներ, ես հաստատ կիմանայի։ Մի առիթով ասել եք, ես կռիվ տվող տղերքից եմ։ Իհարկե, կռիվ տալը ինձ թվում է այն միտումն է, երբ որ դու ունես սկզբունքներ եւ կարող ես սկզբունքներիդ համար պայքարել, կռիվ տալ։ Դու չես կարող բոլորին աչեա խոսես կամ դուր գաս Եթե ունես ասելիք, դու պետք է այդ ասելիքիդ հետևից գնաս, պետք լինի անցնես, չեմ ասում, որ նպատակը կարևոր է, չէ, խնդիրը նրանում է ոնց ես նպատակիդ հասնում արժանապատվորեն երբեք չես իջնում այն մակարդակի եւ ծափեր կորզելու մակարդակի այլ անում ես այն ինչ որ սկզբունքորեն քեզ դուր է գալու եւ դու գտնում ես որ դա քոննա եւ իսկականա եթե հավատարիմ ես մնում կռիվ տվող տղաներին դասին ես կերտվում Այսինքն նաև շատ է կռիվ տալի, շատ են լինում մանրաժեշտ պահեր կռիվ տալու համար։ Բացարձակ կռիվ տալը գիտեք որն է, երբ որ դու կարողանում ես իրականացնես, իրականացնես քո գաղափարները։ Բնականաբար շատ անգամ արդեն տարիներ առաջ, եթե հիշենք մեր արած որոշ բեմադրություններ, ֆիլմեր, նրանք շատ սուր էին, շատ արտիական էին, շատ սատիրակար այդ ամեն ինչի մեջ եւ ներկա այդ կառավարության բնականաբար թերություններն էին ի հայտ բերում, բայց դա չտ դարձավ ինքնանպատակ, այսինքն քո ստեղծագործական կյանքում այդ փուլն էլ է եղել։ Հիմա ես ավելի հակված եմ խոսել ավելի բարձր բաների մասին ու նաև հիշում եմ սուպերմամա այսպես կոչված ինչ որ ներկայացում կար եւ դուք թողեցիք դահլիճը, լքեցիք, այսինքն պատշաճ մակարդակով չէր, ասելիքա այն չէր։ Գիտեք ոնց այսօր դժբախտաբար խնդիր կար։ Չէ, այսօր դժբախտաբար շատերը, որոնք ճակերտավոր արվեստին մոտ մարդիկ են իրենց համարում, իրենց իրավունք են վերապահում կինո նկարել, բեմադրություններ անել, այսինքն բնականաբար ամեն մի մարդ ազատ կարող է արտահայտվել, բայց կան ստանդարտներ, չափանիշներ, երբ որ դու չես կարողանում հաղթահարես կամ գոնե էլեմենտար պրոֆեսիոնալ ինչ որ մի դիրքի բերես քո ասելիք կամ անելիքը, ինձ համար դա անընդունելի է։ Եվ քանի որ այդ ամեն ինչը դժբախտաբար ընդունվում է որոշ զանգվածների կողմից, դա դառնում է շատ անգամ դեմք այսօրվա եթե հանդիսատեսը ողողում է այդպիսի անվորակ անճաշակ ներկայացում կամ կինոֆիլմ, դա դառնում է չափանիշ։ Այնինչ դա չի կարող չափանիշ դառնալ։ Ամեն ինչ կարող ես ժողովրդից սովորել, բացի ճաշակից։ Ես չեմ ասում, որ այդպիսի բաներ չպետք է լինեն։ Ուղղակի կոչ եմ անում, որ այն մարդիկ, որոնք ունեն սկզբունքներ, որոնք ունեն պրոֆեսիոնալ դիրք, ստեղծեն բաներ, որոնք հանդիսատեսը կհասկանա, որ ավելի կարևոր է եւ ավելի պետք է։ Ուշ թե շուտ այդ հանդիսատեսը հասկանա։ Երևի մեր մեղքն էլ է, որ մենք ավելի թույլ ենք գտնվում, ավելի քիչ ենք կարողանում ինչ-որ բաներ արտադրանք տալ։ Բայց արի ու տես, այդպիսի խոտուճիների, այսպես ասած, ստեղծագործությունները, ճակերտավը ավելի տեղ են գտնում մեր իրականության մեջ դժբախտաբար Այսինքն ես նորից ուզում եմ վերադառնալ երիտասարդ սերնդին եւ ներկայիս երիտասարդ սերնդին, ովքեր դեռևս առաջնախաղը չեն ունեցել, առաջնաելույթը չեն ունեցել, բայց արդեն իրենց կայացած դերասան են զգում։ Իհարկե չժխտենք, մենք ունենք տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնք կարող են եւ խաղալ թատրոնում եւ կինոյում, բայց մեծամասնություն են կազմում, կարծում եմ, հենց անտաղանդները, որոնք իսկապես դեռ առաջին դերը չեն խաղացել, բայց արդեն փորձում են ներկանալ որպես որպես կայացած արվեստագետ, որպես արդեն մրցանակակիր, մրցանակներ են պահանջում, այդ սերնդին ինչպես կարելի է ուղղորդել կամ ձերբազատվել անտահանդներից։ Ի վերջո նաև ունենք այնպիսիները, որոնք կամ մի տող են գրում, մի նկար են նկարում եւ փորձում ես քննադատաբար վերաբերել, ասում են՝ ես չհասկացված արվեստագետ եմ, ինձ չեն հասկանում։ Այլապես ում է հարկավոր այդ նկար, այդ երգ, այդ քանդակը, երբ սպառողը չկա, սպառողը չի կարողանում հասկանալ գլուխ անել։ Ոչ մի դարաշ շրջանում, ոչ մի ժամանակներում չեն եղել իդեալական պայմաններ, բայց եղել է մի մտնոլորտ, մի չափանիշ, որից ցածր չեն ընկել։ Համենայն դեպս նույն 70-ական 80-ականների ժամանակ կար ճուր ցենզ եւ չգրված օրենքներ կային, որոնք ուղղորդում էին ստեղծագործողներին։ Հիմա դժբախտաբար այս շուկայական պայմաններում, երբ որ չկա ճափանիշ գեղեցիկի, իսկականի, բարոյականի, այդ մտնոլորտում կարող են գլուխ բարձրացնել այդպիսի անորակ ստեղծագործողները։ Ես կարծում եմ դա ժամանակավոր բան է, որովհետև ուշ թե շուտ մանավանդես վերջի իրադարձություններից հետո մեր ազգը ոտքի է կանգնում ու ինձ թվում է կամած կամած մեր պահանջները ավելի կմեծանան, որովհետև այլ կերպ մենք կկործնենք մեր դիմանկարը այդպիսի անվորակ, որոնք գտնում են մեծ զանգվածների հավանությունը, փչացնում են մեր ազգը։ Իսկ ընդհանրապես շատ եք դժգոհի երիտասարդ սերնդից, թե ունենք նաև Բացարձակ մեր երիտասարդը արտակարգ երիտասարդություն է։ Այսօր կա երիտասարդության մի մտածողություն, որը մեր ապագան է։ Այո, դժբախտաբար մենք միգուցե այնքան ուժեղ չենք մեր սերունդը, որքանով ուժեղ էին մեր պապերն ու հայրերը։ Ես հիմնականում մեզ եմ մեղադրում, որ մենք չենք կարողանում դաստիարակել կամ օրինակ ծառայել այդ սերնդին։ Բայց լեւս պահել մեր երիտասարդությանը։ Անշուշտ, անշուշտ, անպայման։ Մեր հույսն ու կապավենն այսօր այդ երիտասարդությունը։ Մենք ունենք հիանալի երիտասարդներ, որոնց չենք կարողանում տեր կանգնենք։ Երկու բառով այդ ասեմ։ Նրանք ավելի ուժեղ են, քան մենք կարող ենք իրենց տեր կանգնենք, դժբախտաբար։ Իսկ կարող են իրենք հարթել իրենց ճանապարհը։ Հարցվածտ է։ Գիտեք, բոլոր դարաշրջաններում կա հայրեր որդիներ հակասությունը։ Հավանաբար դուք ձեր հոր հետ ինչ որ հարցերում համամիտ չէիք, երևի հետո նաև դուք ձեր որդիների հետ հակամետ խնդիրներ ունեիք։ Չէ, տենց խնդիրներ, տենց խնդիրներ ես ամենայն դեպքում ես չեմ ունեցել, այդ խնդիրները միշտ էլ կան եղել են։ Պարզապես ես ասում եմ, ինչքան շուտ կկարողանաս որոշ հարցերի պատասխանես եւ հավատարիմ մնաս այդ հարցերի պատասխաններին, այնքան շուտ կկայանաս։ Ամեն մեկից սա կախված մեր ապագան հայրենիքի երկրի ու դրա մեջ մտնում են եւ ստեղծագործողները, որոնք գումար կորցելու համար պատրաստ են անելու խեղկատակություն։ Դժբախտաբար Այո։ Իսկ կարծում եք, որ մեծամտությունը մեր երիտասարդներին խանգարող առաջին խոչընդոտներից է։ Մեծամտությունը։ Այո, որտեղ մենք շատ մեծամիտ երիտասարդներ ունենք։ Գիտեք, ոնց բոլոր հայերը ընդհանրապես պատվանդանով են ման գալիս։ Այդ հիվանդությունը ոնց որ ասած ժառանգաբար անցնում է եւ երիտասարդներին։ Գիտեք, ռեցեպտներ չկան բացարձակ։ Ոչ մի դեղատոմս, ոչ մի Պարզապես մենք պետք է կարողանանք ավելի շատ վերև նայենք եւ վերջապանիշները ուղղայած լինեն ոչ թե հորիզոնական։ Ես ուզում եմ նաեւ մի հարցի անդրադառնալ, պարոն Պողոսյան, ծեր գործերից մեկը, կարծում եմ, եթե բոլորը Արցախյան թեմայով կինոնկար, Արցախյան պատերազմի թեմայով կինոնկարը ներկայացվել էր Օսկար մրցանակի, ընդհանրապես մրցանակների առումով ես իմ տեսակետն ունեմ, կան մարդիկ, որոնք արժանի են ստանում են, կան որոնք արժանի չեն, չեն ստանում, կան արժանի են, չեն ստանում եւ կան արժանի չեն ստանում են։ Այս 4 կատեգորիաներում են մրցանակները բաշխվում, բայց Օսկարի դեպքում կարծում եմ մենք ինչքան էլ փորձենք անznամետ լինել, դա դեր չի կարող խաղալ։ Եվ ինչ եղավ։ Եթե բոլորը ֆիլմը անքան հետաքրքիր ճանապարհ անցավ Ես կարող եմ հպարտորեն ասել, որ դա միակ հայկական խաղարկային ֆիլմն է, որը արժանացել է 15 միջազգային մրցանակների։ Ինքը առաջին հայկական ֆիլմն է, որը մտավ long list երկար թերթը Օսկարի մրցանակաբաշխության։ Միակ խաղակային ֆիլմն է, որը նոմինանտ դարձավ 5-յակի մեջ մտավ Ռուսաստանի Օսկարի Նիկայի։ Մրցանակները միջազգային են, ուստեղ չես կարող նույնիսկ շատ անգամ ներկա չես գտնվել այդ մրցանակաբաշխությանը, հետո տեղյակ են պահել, որ առաջին մրցանակն է կստացել Իվանը։ Իրոք մրցանակաբաշխությունը դա դեռ այն վերջնական չափանիշը չի, բայց մենակ այն փաստը, որ այդ ֆիլմը Ղարաբաղյան թեմայով անցավ լուրջ ճանապարհ, երբ որ Նիկայի ղեկավարները եթե գիտ գիտեք, ադրբեջանցիներ են։ Ռուստամ Իբրագիմբեկովը եւ Յուլի Գուսմանը։ Պատկերացրեք Ռուստամ Իբրագիմբեկովը նայելուց հետո այդ ֆիլմը ես բարձրացակ հույս ունեի, որ կարող անթարապես նույնիսկ նայեն այդ ֆիլմ։ Իսկ մեզ հասավ լուր, որ Ռուստամ Իբրագիմբեկովը ֆիլմը նայելա ու ասել է 100 ֆիլմ են ադրբեջանցիները նկարել այս թեմայով չարժի այս մի ֆիլմին։ Եվ նա դարձավ նոմինանտ Նիկայի։ Սա մեծ հաղթանակ էր իհարկե։ Բնականաբար երբեք մենք չէինք արժանանա գլխավոր մրցանակի, բայց Ռուսաստանում 3 գլխավոր մրցանակ ենք արժանացել։ Շուքշինյան, փառատոնի գլխավոր մրցանակը ստացավ, հետո Պատրիարխի Կիրիլի մրցանակը ստացավ։ Այս վերջերս 3 տարի անցել, բայց մինչև հիմա ֆիլմը մրցանակներ է ստանում։ Ռոսիյսկայ գազետայի պրիզ ռիցիսկի սիմպաթիաս։ Մի խոսքով, դեռ երթը գնում է։ Այսինքն հուսանք, որ Օսկարն էլ կշահի։ Չէ, Օսկարը արդեն ինքը չի կարող շահել, ինքը հասավ long list 13 թվի մասնակցեց եւ առաջ չգնաց, որովհետեւ նախ ադրբեջանցիները այնպիսի տարապ բարձրացեցին Օսկար մրցանակը Քանակաբաշխության կոմիտեին նամակներ հղեցին, որ ինչպես եք դուք ընդհանրապես ընդունել այդ ֆիլմը, որը մեր օկուպացված հողերի մասին ֆիլմ են նկարել եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը։ Իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից։ Մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը, մենք թաքնվում ենք իրարից ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը դեր են խաղի կանոններից ես դες թողնում եմ իմ այստեղ ու հեռանում եմ ձեզանից ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը դեր են խաղի կանոններից ես շպրտում եմ ձեզ իմ դերը ու հեռանում եմ ձեզանից ես թռցնում եմ իմ երկերը իմ մանկության կտուրներից կողքիս բոլոր իմ ընկերներն են բոլոր տղերքը մեր թաղից երկերիս բուն աղավնատունը ես դատարկում եմ երկերից ազատությունն է նրանց տունը թելով կապված մեր սրտերից երկերիս բուն աղավնատունը ես դատարկում եմ երկերից ազատությունն է նրանց տունը Pero կապված մեր սրտերից։ Ավարտվեց Ռագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունիսի 24-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Միքայել Պողոսյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք